wanadhihirisha uadui kwa masahaba na kuwatusi masahaba na hili linapelekea kuvunja msingi ambao juu yake uko juu yake Uislamu. Masahaba ndio waliosambaza Uislamu baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa unapowakashifu masahaba moja kwa moja unakashifu Uislamu. Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake As-Sawa'iqul Mursala يقول الرافضه وهم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى رافضة hawa mashia wanawadhuru zaidi uislamu wanaudhuru uislamu sana kuliko mayahudi na manasara qal liannahum yabuthuna alfitan walghadha'in baina almuslimin ويهدمون الأسس التي تقوم عليها الشريعة hawa rafidha wanaeneza fitna na chuki baina ya waislamu na wanajaribu kuvunja misingi ambapo juu ya misingi hiyo ndiyo sheria ya Kiislamu inasimama juu ya misingi hiyo as-sahaba ndugu zangu waislamu muasisi wa Shia ni Abdullah ibn Saba ibn Sauda al-Yahudi huyu ndio muasisi wa kundi hili la Shia Abdullah ibn Saba ibn Sauda al-Yahudi min al-Yaman huyu aliingia katika Uislamu kwa ajili ya kuuchafua Uislamu na kuuvuruga Uislamu huyu Abdullah ibn Saba ndiye aliyeanza chokochoko na kusema kwamba Ali ibn Abi Talib ndiye mstahiki wa ukhalifa wa kwanza na kusema kuwa Abu Bakr Siddiq na Umar radhiallahu anhuma walimdhulumu Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu kwa kumweka ni khalifa wa nne yeye alikuwa ndiyo mstahiki awe ni khalifa wa mwanzo pia huyu Abdullah ibn Saba al-Yahudi huyu ndiye aliyetoa itikadi kwa marafidha na mashia itikadi ya kwamba Ali ibn Abi Talib ndiyo ilah yeye ndiyo Allah Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu aliposikia uvumi huo akawaita hawa marafidha mashia na kuwapa nasaha wasiwe na itikadi hiyo mbaya ya kumuita yeye ni ilah wakakataa mashia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akawateketeza kwa moto faqal lamma raaitu al-amra amran munkara ajjajtu naran wa nadaitu wa da'awtu qambara lamma raaitu al-amra amran munkara nilipoona jambo ni jambo la munkar jambo baya itikadi yao mbaya hii ajjajtu naran wa da'awtu qambara niliwasha moto nikamwita qambar awatie mmoja baada ya mwingine hawa marafidha katika moto huo akawateketeza wengine wakakimbia ndugu zangu waislamu rafidha hawa hawa rafidha chuki yao ilianza kwa masahaba mwaka ule ambapo uliangushwa ufalme wa kifursi kisra yazdajir yazdajir mfalme wao aliangushwa utawala wao ukaangushwa na masahaba katika maarakatul qadisiyya iliyoongozwa na Sa'd ibn Abi Waqas Qas radiyallahu anhu katika ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ulipoangushwa utawala huo kifursi na mfalme wao huyo Yazdajir akauawa chuki ilianza hapo ndipo walipomtuma Abu Lu'lu al-Majusi kwenda Madina na kumuua Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu katika mihrab akiswalisha salatu al-fajr mwaka wa 23 wa hijra walimtuma Abu Lu'lu al-Majusi kwenda Madina na kwenda kumuua Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ndani ya mimbar akisalisha salatu al-fajr hawa mashia wafuasi wa Abdullah ibn Saba alyahudi pia walikuwa na ushirikiano na wale waliomuua Uthman ibn Affan radiyallahu anhu khalifa watatu wa Mtume wa sallam mwaka wa 35 wa Hijra walishiriki hawa mashia katika mauaji hao ya kinyama aliyofanyiwa khalifa watatu wa mtume Uthman ibn Affan ndani ya nyumba yake huku wakisoma Qur'ani ndugu zangu waislamu mwaka wa 317 hijria sawa na mwaka 198 miladia al-Qaramita moja katika vikundi vya mashia al-Qaramita walivamia mji wa maka na katika ibada na manasiki ya haji wakawaua mahujaji 30000 wakaliiba alhajarul aswad wakalitoa alhajarul aswad nani alkaaba wakalitoa wakaenda nalo kwao miaka zaidi ya 20 miaka zaidi ya 20 alkaaba haina alhajarul aswad hawa shia wameliiba alkharamita zaidi ya miaka 20 wengine wasema ni 22 tofauti ya maulamaa wa tarikh wanavyoelezea walikaa nalo na kulificha alhajar aswad kwao hawa mashia wakawaua mahujaji 30000 wanawake na wanaume hawa arrafidha mashia ndugu zangu waislamu at-tarikh la yarham historia inaeleza hivyo historia haina huruma inaeleza vile vile walivyofanya hawa marafidha mashia kuonesha kwamba wako dhidi ya Uislamu na wako dhidi ya Waislamu wote, sio masahaba peke yake, bali wanawachukia na kuwafanyia uadui Waislamu wote na Uislamu kabisa. Hawa rafidha. Haya ni machache katika mabaya walioyafanya hawa rafidha wakati huo. Haya ni machache tu lakini kuna mengi na mengi kama si wakati tuyaeleza yote ubaya waliowafanyia waislamu na ubaya waliofanyia uislamu hawa rafidha alaihim min Allah ma yastahiqun alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wasallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الشيعة والقرآن رافض هوى wanadai kuwa Qur'ani imebadilishwa masahaba wameibadilisha Qur'ani baadhi ya sura zao wamezitoa na baadhi ya aya zao wamezitoa wanadai hivyo mashia kwamba Qur'ani hii tunayoisoma imebadilishwa suratul wilaya sura ya kumfanya Ali ni walii wa mtume sura hiyo imeondolewa masahaba wameiondoa wanadai kwamba sura hiyo inaanza mwanzo wake ya ayyuhalladhina amanu aminu bin nabiy والولي الذي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم كذب wanadai moja katika aya ya sura hiyo ni hiyo ya ayyuhalladhina amanu aminu bin nabiy والولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم كذب كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أرغو كذلك ونسمى كتك سورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك ونسمى كنا آية أبا ما صحابة ومن يندوع أي نسمى وجعلنا عليا صهرك tumemjalia ai ni mkwe wako kadhib wazur urongo wao mashia na ndio maana alimamu Shafi'i rahimahullah anasema sijaona watu ma raaitu qauman min ahli al-ahwa ashhada bizuri min arrafidha sijaona watu wote katika watu wa bid'a ambao wanashuhudia urongo sana kuliko hawa rafidha warongo halafu unapowauliza wanasema hapana hatusemi hivyo taqiya wana itikadi yao inaitwa taqiya ni urongo ukiwauliza hivyo wasema ah, hapana hatusemi hivyo mwanawachuoni wao mmoja katika wanawavioni wao anaitwa Hussein Hussein An-Nairuz At-Tabrasi ametunga kitabu akakiita Faslul Khitab fi ithbati taharifi kitabi rabbil arbab kitabu hicho kinaitwa hivyo faslul khitab fi ithbati taharifi kitabi rabbil arbab upambanuzi wa maneno katika uthibitisho wa kwamba kimebadilishwa kitabu cha rabbil arbab Allah subhanahu wa ta'ala huyu kwa hiyo wanavyo vitabu hivyo vingi vinavyoelezea kwamba eti Qur'ani imebadilishwa nani atakayeweza kubadilisha Qur'ani nani atakayeweza kubadilisha Qur'ani Allah asijue au masahaba wasijue hakuna ashia wa sunna shia na hadithi ndugu zangu waislamu mashia hawakubali hadithi yoyote iliyo katika sahihain sahihi al-bukhari sahihi muslim as-sunanul arba'a vitabu vyote hawavikubali vya hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sababu wanawakufurisha masahaba waliopokea hadithi hizi kwa hiyo wanakubali hadithi kutokana na ahlul bait Jaafar as-Sadiq Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma al-Husayn radiyallahu anhu na ndio maana hutapata katika vitabu vyao qala rasulullah sallam hupati qala al qala ja'far at-talib ah, ja'far sadiq qala ali ibn abi talib wa bas hawakubali hadithi yoyote ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mtume anasema inni utitu qur'ana wa mithlahu ma'a mimi nimepewa qur'ani na mfano wa qur'ani pamoja na qur'an as-sunna hadithi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha aya zinathibitisha kwamba mtume saa sallam amepewa wahi hadithi hizo sahiha wanazikataa hadithi zote hizo mashia ashia wasahaba shia na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 walikufuru illa thalatha mashia wanadai hivyo na wameandika katika vitabu vyao alkafi alkafi kitabu chao ndio kitabu chao kikubwa kama sisi sahihu al-Bukhari ndio wao kitabu hicho al-Kafi lilkulaini kwa hiyo ameandika uh, huyu al-Kulaini katika kitabu hicho al-Kafi kwamba masahaba wote walirtaddi baada ya kufariki mtume wa sallam isipokuwa watatu Salman al-Farisi Abu Dharr al-Ghifari al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu ta'ala anhu asema isipokuwa watatu hawakukufuru kadhib urongo Allah anathibitisha kwamba hawa ni watu wa peponi wao wanasema wamekufuru moja kwa moja wanamkhalifu Allah azza wa jalla na mtume wake sallallahu alaihi wasallam aina alislamu fi haula'i rafidha uislamu uko wapi kwa hawa peke yake hili ni la kuwatoa katika dini hii tukufu peke yake mbali la kuwaua mahujaji mbali la kuiba alhajarul aswad hili la kumpinga Allah na mtume wake katika kuwaahidi masahaba pepo mtume sallam amewabashiria masahaba pepo Allah amewabashiria masahaba pepo wao wanampinga Allah wanampinga mtume sallallahu alayhi aina alislamu fi haula arrafida ndugu zangu waislamu tusomeni historia tuwajue vizuri hawa mashia tusiwatetee kuna baadhi ya waislamu mpaka sasa wanawatetea hoja eti mbona wanaingia haji mbona wanaingia maka ndio hoja hiyo mtu akiingia maka akifanya ushirikina pale bado anabaki ni Uislamu ameingia maka naam pasipoti jina lake ni la Kiislamu ataingia maka jina la kikafiri huingii maka lakini jina la Kiislamu unaingia pale maka sasa uingie maka halafu ukafanya ushirikina pale maka ina maana gani kuingia maka wanafanya ushirikina ndani ya maka wanasema labbaika ya Hussein badala labbaika Allahumma labbaik wanasema labbaika ya Hussein wazi wazi sio siri sio siri wanamshirikisha Allah katika maka aina alislamu fi haula kwa hiyo msiwatetee someni historia someni vitabu vya Kiislamu mtajua ukafiri wao hawa mashia msiwatete nasallu Mola subhanahu wa ta'ala بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلنا من الذين سمعونا قول فاتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه